صلى الله عليه وسلم يفشك أن تداء عليكم الأمم كما تداء الأكلة على قصعتها فقال قائل أو من قلة يومئذ يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن الرساء كرساء السيل ولينزعن الله من صدر عدوكم المحابة منكم وليكسفن في قلوبكم الوحن قال قائل وما الوحن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت İmam Əhməd rahiməhullah müsnədində və İmam Əbu Davud sünənində Səvban radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi və Abdülqadir Arnavutun Həsən dediyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətlər və yaxud da millətlər sizin əleyhinizə bir yerə toplaşacaqlar. Necə ki, insanlar, az insanlar böyük bir qabın içərisində olan yeməyin üzərinə toplaşan kimi. Və səhabə deyir ki, ey Allahın rəsulu, biz həmən vaxt az olacaqıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəl, əksinə, həmən zamanda siz çox olacaqsınız. Lakin sizin çoxluğunuz selin gətirdiyi çörçöp kimi, selin gətirdiyi köpük kimi olacaq. Və Allah sizin düşmənlərinizin qəlbindən sizdən olan qorxunu sarılacaq və sizin qəlbinizə vahan yerləşdirəcək. Səhabə dedi ki, vahın nədir ey Allahın rəsulu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, vahın dünyanı sevmək və ölümdən qorxmaq. Deməli, bu hədis qiyamətin əlamətlərindən hesab edilir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yəni bu qiyamətə yaxın baş verən hadisədir. Allah Rəsulü buyurur ki, qiyamətə yaxın millətlər, ümmətlər sizin üzərinizə toplaşacaqlar. Yəni, bir araya gələcəklər sizin əleyhinizə. Və sahabə soruşur ki, biz o zaman az olacaq. Allah Rəsulü buyurur ki, yox, siz o zaman çox olacaqsınız. Lakin sizin çoxluğunuz selin gətirdiyi köpük kimi, sörsöp kimi olacaq. Və bu qiyamətlə, qiyamətə əlamət olan hədislərdəndir. Və bunun səbəbini Allah Rəsulu buyurur ki, bu ümmətlərin, millətlərin, müsəlmanların üzərinə cəm olmasının səbəbi müsəlmanlar dünyanı sevməkləri və ölümdən qorxmaqları səbəbi ilə olacaq. Allah Rəsulü buyurur ki, Allah kafirlərin qəlbindən sizə qarşı olan qorxunu çıxartacaq. Allah Rəsulü hədisdə buyurur ki, Allah mənə 5 şey vermişdir və o 5 şeyin birini zikr edir ki, Nusirtu bir ru'bin məsirətü şəhər. Düşmənlə döyüşə gedəndə bir ay məsafə qalmış, Allah onların qəlbinə qorxu salır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sifətlərindəndir bu. Allah Rəsulunun etdiyi döyüşlərdə düşmənlə döyüşə gedəndə Allah Subhanahu va Taala əks tərəfin qəlbinə, kafirlərin qəlbinə qorxu salırdı. Ancaq bu hədisdə qiyamətlə, qiyamətə əlamət olan bu hədislə Allah Rəsulu buyurur ki, Allah düşmənlərinizin qəlbindən sizə qarşı olan qorxunuz sarılacaq. İndi müsəlmanlar nəinki bir ay məsafə, məsafədəyiz, bir gün məsafədə də belə əks tərəfin qəlbinə qorxu düşmür. Və Allah Rəsulu bu hədislə müsəlmanların dünyanı sevib və ölümdən qorxduğu dönəmdə zəlilliyə məruz qalacaqlarını xəbər verir. Yəni, bu ümmət ölümdən qorxduqda, dünyanı sevdikdə, ümmət zillətə məruz qalır. Hansı ki, əvvəlki Allah rəsulu və onun sahabəsi zilləti öz zərlərindən qaldırıb, izzəti qazanıb əməlləri ilə, izzətlə bu dünyadan keçmişlər. Və müsəlman bu hədisdən alacağı ibrət ondan ibarətdir ki, müsəlman zillətə məruz qalmamaq üçün Allah Rəsulunun zikr etdiyi bu iki şey ki, dünyanı sevmək bir də ölümdən qorxmaq. Bu iki şey ümmətin üzərində yayğın olduqda, müsəlmanlar dünyanı sevdikdə, ölümdən qorxduqda zəlliyə məruz qalırlar. Necə ki, hədisdə Allah rəsulü buyurur ki, vahın kəlməsi işlədir. Vahın, vahın kəlməsi ərəb dilində zəiflik deməkdir, düşkünlük deməkdir, cəsarətsizlik deməkdir. Şəriətdəki mənası isə Allah Rəsulü buyurur, dünyanı sevmək və ölümdən qorxmaq. Bu iki şeyi pisləyən, bu iki şeydən çəkindirən çoxlu hədislər, çoxlu ayətlər mövzudur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, dünyanı sevmək və ölümdən qorxmaq. Dünya barəsində Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, لو كانت الدنيا تعدل عند الله cənaha bəudatin mə səqə kafirən minhə məən, mə şərbətə. Əgər bu dünya Allah qatında milçəyin bir qanadı qədər olsa, kafirə bir isim su belə verməz. Və bu hədislə Allah Rəsulü dünyanı istəyir. Sonra başqa bir hədisdə Allah Rəsulü aleyhissalatü və sələm buyurur ki, İnna dunya hulvatun hadiratun. Fa inna Allaha mustaqlifukum fiha. Fayanzuru keyfe ta'malun. Fattakud dunya واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dünya şirin, yaşıl bir meyveye benzeyir. Ve Allah sizi orada yerleştirmiştir və sizə baxır ki, nə əməl edirsiniz. Sonra Allah Rəsulü buyurur ki, Fəttəqud dünya, dünyadan qorxun, Vattəqun nisə, qadınlardan qorxun. Həqiqətən, bəni İsrailin ilk fitnəsi, ilk azınlığı qadınlarla olmuşdur, qadınlar səbəbi olmuşdur. Yenə başqa bir hədisdə Allah Rəsulu buyurur ki, Əd-dünya sicnul mümin və cənnətul kafir. Bu dünya möminin zindanıdır, kafirin isə cənnətidir. Və dünyanı, dünyanın içərisində olanları pisləyən, çəkindirən ayətlər mövzudur. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə Kəhs surəsində 46-cı ayətdə buyurur ki, Əl-məlu vəl-bənunə zinətül həyətid dünya vəl-bəqiyyətü salihətü xayrun ində rabbikə səvabən və xayru əmələ Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, mal, dünya malı, övlad, dünya həyatının zinətidir, yəni bədəyidir. Allah qatında savab baxımından, ümid baxımından xeyirli olan şeylərsə qalıcı olan salih əməllərdir. Və Allah Rəsulu aleyhissalatu vəsələm hədisdə buyurur ki, İzə təbəyətum bil-iynəti və əxəssum əznəbəl-bəqər və raditum bil-zər'i və tərəqtum əl-cihadə fi səbililləh səllətallahu aleykum zullən La yanzi'uhu ankum hatta terci'u ila dinikum. Allah Resulü buyurur ki, siz iğne ticaret edəcəksiniz. Yəni, iğne alıb satacaqsınız. Və öksüzlərin quyruqlarından yaşayacaqsınız. Və əkinçilikdən razı qalacaqsınız. Və Allah yolunda cihadı tərk edəcəksiniz. Və o zaman Allah subhanahu wa ta'ala sizin üzərinizə zəlilliyi hakim edəcək, sultan edəcək. Və onu, o zəlilliyi sizin üzərinizdən qaldırmayacaq o vaxta qədər ki, dininizə qaydasınız. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu wa ta'ala bir ayətdə Tövbə surəsinin 24-cü ayətində bu dünya və bu dünyanın içərisində olan insana xoş gələn insanı razı edən, insanın nəfsinə, şəhvətinə uyğun gələn şeylərin hamısını zikr edir.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 Valideyn, qadın, uşaq, mal, ticarət, yaşa insanların yaşadıqları yerlər, vətənləri, məskənləri, Yəni, dünyaya aid olan təfsirçilər deyirlər ki, dünyada insana sevimli olan heç bir şey Allah s.ə.v. ayətə tərk etmir. Və bu səkkiz şeyi zikr etdikdən sonra Allah s.ə.v. buyurur ki, bu şeylər sizə Allahdan, onun rəsulundan və Allah yolunda cihaddan daha sevimlidirsə, Allahın əmri gəlincəyə qədər gözləyin. Allah fasik bir qövmə hidayət verilir. Və bu ayət, bu ayətlərdə, bu hədislərdə Allah və Rəsulü dünyada olan şeylərdən müsəlmanları ehtiyatla rəftar etmək tövsiyə edir, səkindirir. İnsanların azınlıqda olmaqlarının səbəbləri bu şeylərdir. Dünya, dünyanın içərisində olan Allah və Rəsulun zikr etdiyi bu şeylər. Və Allah Rəsulu da öndə zikr etdiyim hədisdə buyururdu ki, müsəlmanların zəlil olmasının səbəbi müsəlmanların qəlbinə vahın yerləşməsi səbəbi ilədir. Və sonra da Allah Rəsulü özü vahının nə olduğunu açıqlayır. Dünya sevgisi və bir də ölümdən qorxmaq. Bir insanda dünya sevgisi ilə ölümdən qorxmaq iki şey bir yerdə cəm olduqda həmən kəs artıq həmən hədisdə dik olunan vahn adlanan şeyin sahibi olur. Dünyanı sevmək, bir də ölümdən qorxmaq. Ölüm həm müsəlmanların, həm də kafirlərin inandığı bir şeydir. Yəni, heç bir din Nəinki heç bir din, heç bir cəmaat, heç müəyyən bir kəs də belə yoxdur ki, ölümün həqiqətini inkar etsin. Ölümün həqiqi olmasını hamı təsdiq edir. Müsəlman da, kafir də. Ölüm məsələsində, ölüm barəsində müsəlmanla kafirin fərqi ondan ibarətdir ki, kafir olan kəs ölümün özündən qorxur. Çünki o ölümdən sonra olan həyatın varlığına inanmır. Və o yəqinliklə bilir ki, ölüm baş verdikdə onun bütün bu dünyada sevdikləri, xoşuna gələn şeylər hamısı sona tutacaq. Ona görə kafir olan kəs ölümün özündən qorxur. Müsəlman olan kəs də ölümün özündən qorxmur. Necə ölməkdən qorxur? Çünki Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, İnnəməl əməl bil xavatim. Bütün əməllər sonuna görədir. Yəni, insan bu dünyadan son halı nə oldusa, bu dünyadan hansı halda ayrıldısa, onun qiyaməti də, həşri də o halda olur. Ona görə müsəlman olan kəs ölümdən yox, ölümün necəliyindən qorxur. Kafir olan kəslə müsəlmanın Ölüm barəsindəki fərqi budur. Və Allah Rəsulü aleyhissalatu vəssalam hədisdə buyurur ki, Əksiru zikrə hərimən ləzzət əl-məvd Ləzzətlərə son qoyan ölümün zikrini çox edin. Yəni, Allah Rəsulü təşviq edir ki, ölüm barəsində çox danışılsın. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki kullu nefsin zaiqatul maut. Summa ileyne turcaun. Her bir nefs ölümü tadacaq. Her bir nefs ölümü tadacaq və sonra bize qaytarılacaqsınız. Yenə Nisa surəsində Allah Subhanahu va Taala 78-ci ayədə buyurur ki: "Eynəmə takunu yudrikkumul maut. Və ləv kuntum fi burucin müşəyyədə." siz harada olsanız da ölüm gəlib sizə çatacaqdır. Lap siz hündür qağlarda olsanız da. Yəni, müsəlman insan, müsəlman olan kəs ölümün özündən yox, necəliyindən qorxur. Və müsəlman ölümdən yox, ölümdən sonraki ölümdən sonraki Allah subhanahu wa ta'ala ilə qarşılaşacaq, qarşılaşacağı andan qorxduğu üçün həmən günə, həmən haqq hesaba hazırlaşır. Və müsəlman olan kəs ölümdən yox, Allahdan qorxur. Allahın əzabından qorxur. Və bu, bu qorxusu müsəlmana, bu qorxusu, insanın, müsəlmanın Allahdan qorxusu müsəlmana həm bu dünyada, həm də ahirətdə böyük fəzilət, böyük şərəf nəsib edir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Ey iman gətirənlər siz əgər Allahdan qorxarsınızsa Allah sizə furqan verər və sizin kiçik günahlarınızı bağışlayar və Allah əzəmətli fəzilət sahibidir. Deməli, yəni insanın Allahdan qorxması insana furqan nəsib edir. Furqan nədir? Furqan hidayətdir. İnsanın haqla batili bir-birindən ayırt etməsidir. İnsanın Allahdan qorxması insana gözləmədiyi vaxt, gözləmədiyi yerdə insana rızq verir. Allah subhanahu wa ta'ala Talaq surəsinin əvvəlində buyurur ki, وَمَنْ يَتَّكِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Əl-əyə Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolunu göstərər və onu ağlına gəlmədiyi yerdən ruzləndirər. İnsanın Allahdan qorxması insana cənnətə daxil olmasına səbəb olur. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, tilkəl cənnətul ləti nurisu min ibadinə mən kənə təqiyyən. Biz o cənnətə qullarımızın içərisində təqvalı olanları o cənnətə varis edirik. Deməli, insan dünyanı sevməməsi və ölümdən qorxmaması insana izzət bəxş edir, insana fəzilət bəxş edir, insanın elmini artırır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allahdan qorxun, Allah sizi elmləndirər. Və bu hədis Allah Rəsulu aleyhissalatu və sələm buyurur ki, müsəlmanların zəll olmasının səbəbi Allah subhanahu və teala'nın onların qəlbinə vahın yerləşdirməsi səbəbi ilə olur. Vahını da Allah Rəsulu açıqlayır ki, dünya sevgisi və ölümdən qorxmaq səbəbi ilə olur. Və Allah Rəsulunun səhabəsi, Allah Rəsulunun özü, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabəsinin sirasına baxırıq, o insanlar Allahdan haqqı ilə qorxan kəslər olur. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin səhabələri ilə bağlı nazil olmuş ayətdə buyurur ki, Mədinədə sahabələrə xəbər çatanda ki, Məhkədə sizin üzərinizə hazırlaşırlar. Allah subhanahu ta'ala ayətdə buyurur ki, Əl-ləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsə qəd cəməu ləkum fəxşəvhum O şəxslər ki, onlara deyildi ki, insanlar sizin üzərinizə toplanırlar, qorxun onlardan. Fəzədəhum imanən. Bu, onların imanlarını artırdı. Və qalu həsbunəllah və ni'məl vəkil. Dedilər ki, Allah bilə kifayətdir. Və o necə gözəl himayəsidir. O necə gözəl vəkildir. Allah Rəsulunun sahabəsinə deyildikdə ki, Məkkədə sizin üzərində toplaşırlar. Ayətdə Allah Subhanahu və Teala deyir ki, bu onların imanlardır. Allah Rəsulunun özü Allahdan qorxmaqda bir də ən gözəl nümunədir. Cəbir bin Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, biz Səriyyə döyüşlərin birində bir vadidən keçirdik, hamı yorğun idi və ağacılıq var idi. Hərə bir ağacın altında uzandı ki, biraz dincələk, sonra yolunda davam edək. Hamı yatır. Məkkə tərəfdən gələn bir cəsus müşrik gəlir girib yatan sahabələrin içərisinə və Peyğəmbər s.ə.v axtarır. Və tanıyır Allah rəsulunu, yaxınlaşır, Peyğəmbər s.ə.v-in qılıncı ağacda asılı vəziyyətdə idi. Peyğəmbər s.ə.v-in qılıncını götürür müşrik və qılıncı götürəndə Peyğəmbər s.ə.v oyanır. Və qılınc əlində olan müşrik Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Yə Muhammed, Mən yəmnəuka minni. Səni məndən kim qoruya bilər? Yəni, səni mənim əlimdən kim ala bilər? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah qılınc müşrikin əlindən düşür. Və Peyğəmbər s.ə.v qılıncı götürür, müşrikə deyir ki, səni mənim əlimdən kim qılaq edə bilər? müşrik kabında diyor ki kun feyre akizin. Yaxşı bir qınayan ol. Yaxşı bir qınayacı ol. Peyğəmbər sallallahu müşrikə deyir ki, sən La ilahe illallah Muhammedan Rasulullah bu iki şahadəti getirirsən, müşrik deyir ki, yox. Lakin sənə söz verirəm ki, heç vaxt sənlə döyüşməyəcəm. Peyğəmbər sallallahu müşrikə deyir ki, get, get. Və o müşrik qayıdır Məkkəyə Məkkəyə girəndə, insanları görəndə, insanlara pişirə-pişirə deyir ki, Cibtikum min indi xeyrindən, sizin yanınıza ən xeyirli insan yanından gəlmişəm. Və Allah Rəsulü bu hədis dəlildir ki, ən çətin vəziyyətdə belə. Yəni, Allah Rəsulü ikrah halına belə düşmür. Hansı ki, ayətdə ikrah halında insanın küfür deməsi belə üzürdü insana. Allah Rəsulü Allah qorxusunda ən gözəl nümunədir. Müşrik ona deyəndə ki, sən məndən kim xilas edə bilər? Deyir, Allah. Ölüm vəqətində də belə Allahdan başqa heç kəsdən qorxur. Və bu, başda zikr etdiyim hədis, Allah Rəsulü buyurur ki, bütün ümmətlər, millətlər sizin üzərində bir yerə toplayacaqlar və siz o, o zaman çox olacaqsınız. Lakin sizin çoxluğunuz selin gətirdiyi köpük kimi, çöp-çöp kimi olacaq. Və bu da dəlildir ki, çoxluq İslamda əsas şey deyil, çoxluq. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاتِنَ كَسِيرَةٍ وَيَوْمَ هُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ mudbirin." Allah bizə çox yerlərdə kömək etmişdir. Və Hüneyn günü, hansı ki orada sizin çoxluğunuz sizin xoşunuza gəlmişdir. Ancaq bizə heç bir fayda verməmişdir. Və yerin genişliyinə baxmayaraq sizə dal gəlmişdir. Ya və dönüb qaçmışsınız. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها Və sonra Allah öz sükunətini rəsuluna və möminlərə nazil etmişdir. və sizin görmədiyiniz əskərlər nazil etmişdir. Hüneyn döyüşündə nazil olmuş şikayətdir, Tövbə surəsində. Allah Rəsulü Hüneyn döyüşünə gedəndə İslama tələ girən Məkkə əhli, yəni İslamı doğru dürüst anlamayan, onları da özünə döyüş aparmışdı. Bəzi müşrik qəbilələri gətirib onlara, onlardan istifadə etmiş döyüşdə, yəni çox olmuşlar. Ancaq o toplumlar hansı ki, onların qəlbində iman doğru dürüst yerləşməmişdir, döyüşdə böyük gələnə çoxlu dönüb qaçmışdı. Və Allah subhanahu wa ta'ala öz rəsuluna buyurur ki, sizin çoxluğunuz xoşunuza gəldi. Ancaq sizə fayda vermədi. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Allah sonra sükunətini nazil etdi. Rəsula və möminlərə. Rəsula və həqiqi iman gətirənlərə. Deməli, çoxluq çoxluqla övünmək ayətə görə qınanan bir şeydir. İslamda çoxluqla çoxluqla hüccət gətirmək keçərsiz bir şeydir. Çünki çoxluq daim azlığın üzərində olur. Allah subhanahu wa ta'ala Ələm surəsində 116-cı ayətdə öz rəsuluna buyurur ki, وَاِنْ تُتِي أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Əgər sən yer üzərində olanların çoxluğuna itaat etsən, səni mütləq azılacaqlar. Çoxluq daim batil üzrə olur. Yəni, haqq üzrə olan daim bütün dövrlərdə azıl olur. İbn-i Agil Əl-Həmbəl Rahiməhullah buyurur ki, İzə ərəddə ən tə'ləmə məhəlləl İslam min əhl-i zəmən fələ tənzur ilə zuhamihim fi في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف bilabeyka innama unzur ila muvatiatihim a'da'a şəriəti. İbn Aqil rahimehullah buyurur ki, əgər zamanında yaşayan insanların İslamdakı yerini bilmək istəyirsən də, onların məscidlərin qapısında izdihamla girib çıxmasına baxma. Və onların Məhkədə həc vaxtı məxluq şəklində ləbbeyk qışqırmaqlarına da baxma. Sən onların şəriyyətin düşmənlərinə qarşı olan mövqeylərinə bax. İbn Aqib Rahimahullah təxminən min il bundan qabaq yaşayıb və yaşadığı dönəmdə xilafət mövcud olub. İslam xilafətinin içərisində yaşayıb. Ancaq o dönəmdə Rəbbani alim deyir ki, Çoxluğa baxma, insanların toplumla məscidə girib çıxmasına, həcc etməsinə, ləbbeyk qışqırmasına baxma. Şəriətin düşmənlərinə qarşı olan mövqeylərinə bax. İndi heç xilafət də yoxdur. Ancaq insanlar görür ki, toplumla ibadətə baxıb Allahınla. İnsanların ədəd baxımından çox sayda namaz qılmaqlarına, həcc etməklərinə, oruç tutmaqlarına bunu hüccət olaraq gətirirlər ki, deməli, bunlar çoxlardır, deməli, bunlar haqdırlar. Lakin İslam bu məsələyə belə qiymət vermir. İslam çoxluqdan çəkindirir. Ayətlər, hədislər, İslam alimləri, haqq əhli daima olub. Və bu hədis Bu hədisdə, öndə zikr etdiyim hədisdə çoxlu ibrətlər var. Müsəlman gələ dinləyə, təfəkkür edə, fikirləşə. Belə ki, zərinliyin səbəbi insanın, müsəlmanların zərl olmaqlarının səbəbi bu hədisdə zikr olunan vahın səbəbi iləndir. Vahın da dünyanı sevməkdir, ölümdən qorxmaqdır. Gərək bu şeyləri müalicə etməklə məşğul olan müsəlman fərd olaraq tək-təkdə toplum şəklindələr. Dünyanı sevməmək, ölümdən qorxmamaq, çoxluğa allanmamaq. Əgər müsəlmanlar çoxluqla allansalar, dünyanı sevsələr, ölümdən qorxsalar, Allah Rəsulunun bildirdiyi kimi çöp-çöp kimi, köpük kimi olacaqlar və zəlil olacaqlar. Və bu halları da nə qədər ki, bu vəziyyətdədirlər, belə davam edəcək. Və bunları bilmək, öyrənmək, çəkinmək, əgər biz izzət istəyiriksə, zəlliyi üzərimizdən qaldırmaq istəyiriksə, gərək onun müalicəsini edək. Bu şeyləri üzərimizdən qaldıraq ki, Allah subhanahu wa ta'ala da vəd etdiyi izzəti bilə versin. Kənə haqqən aleyhə nəsrul müminin. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, müəminlərə kömək etmək bir də haqq. Ancaq nə zaman? İntansurullaha yansurukum. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, əgər siz Allaha kömək edərsənizsə, Allah da sizə yardım edər. Allahın birdən istədiyi kömək həmən bu şeyləri öyrənib əməl etmək, yaşamaq, bu şeyləri üzərimizdən qaldırmaq ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə vəd etdiyi izzəti bizə versin. Və sonda Allah subhanahu wa ta'aladan istəyirəm ki, bizim zəlilliyimizi bizim üzərimizdən qaldırsın, bizi izzətli etsin və müsəlmanları dünyanın hər yerində izzətləndirsin və Allah subhanahu wa ta'aladan istəyirəm ki, bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin. Amin. Və bizim dəvətimizə qarşı pislik istəyənlərin pisliklərini Allah öz başlarına gətirsin. Və Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, əsirlikdə olan qardaşlarımızı əsirlikdən xilas etsin. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, dünyanın hər yerində olan müzahid qullarına kömək olsun və onlara qələbələr bəxş etsin. Amin. Və Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, Şamda olan qardaşlarımıza kömək etsin, onlara qələbələri bəxş etsin, onların düşmənlərini məhv etsin. Subhanək Allahım və bihamdik əşədən la iləhə illə əntə əstəxfiruka və ətubu iləyik.